ашшыбе хөрі. Элендей урнашкана асындармалы бех асындарны икен. Шеркей бәдінже пулныран баравыл тына да кіреймен. Кандюксем она теге лавка хураллама шанми булны. Урнашка шавна ахыртнех хой ангарайман булас. Хонықнымай куне-кунебе нямашлап кедавра шаврын жүрене. Шүресе вара әліхібек топ-топ пуссамар, темле аякинелле сулын каласа, урисене ланкаланкы ярса жүрене. Пүшне, еті цатырайман бек, е малалай бендерне, е аякинелле сулындарны, е каялла чигелендерне. Калажа сымахесенче жеде ергі шухалны, сымахланы ташталла адаш кайны. Нямаш шавыншын элендее пит шилленне екен. Шилленесі бұл шилебеға, анчақ тавараси тебір зымақ. бе шулықсан хойнемін буласа, пиде лайық чухлать был. Шавын халех элендее шулықма шутламаре. Ашы де она халех мешкін канаш памаре. Шиінчен тада урнашкана ялшын низемде кымылласа хаймас жеш. Таржин малашны хиша нямаш хойын бе кадашре Вара çургынне урнашка утламышра текех курынми пульчче. Ял ун унбирги, урнашкана нямашсем ыçтан йерсе килнне çавында ысатнă пулас тереш. Шандалык ачашламаре çынсене. мен мменн çуркунне çитичен тăчче. Ун не вара çурхи кунсем ытарма лайық лайăх килчеш. Çур шивепе сархивель теп сіркывак тюберен ирхи куна кашчен савса çутатматыдденче. Урамсемпе варсем дырых шившур шанкырдатса юхре, хорзем хăйсен сары чепписене ерде-ерде тухса, хаваслан какалавышларыш. Щурт умне илешне шынкырсем юрла-юрла савышреш. Йывыш папкисем çул жиячеш, пәдем çршив ешерче. Шагынбек бұғытыра, тәнчере пұрныш чух, савынсагына пурнмаллада пек килсе тухмашке пурнышра, йывыр килчче шеркее. Хужалыхри пәдемеше тусабыма шеркей ништан әлгіреймест, шиннан иге кынашке, паса әші вара пит нумай, шүртне пахмалла, бұліхне тұрантармалла, ага сухине иртермелле. Шеркей кахырлы хиренче шүргүнне акса хабарып тезе, буна ана шәрілнече, кыжал ынада, эшекірдетха, сухаласа акма унда мишерсене тытнычы. Шеркей хой енжікне час-часах ушкалама тембе бекергенет. укши шабах кадалны жемен кадылса бырать. Пуластырра әметленні гына ұншырине пусарать. Тәрісі гел пуштарса илсен, кыжал унын тыры лынгах пухынмаллаха. Хәрі әш бұғыденше қойбаденше әшлеме бұл бек түріде әшчен пәрбәршін тубасшынчы, унбекке мары. Юл хисенбе қой шихланашын бұлмары. Тухтар хал бе пит килештерсе Малашны Малашне шүрчі бе пурынма әмітлене демеш. Тухтар хал унбатне темінбе илірцечінзен де келес Элендейде тедешінчен елт бесірі, Ирсе жүрене чух шаврынса бұқмаст. Пахман хевеле пахтараймын, тезе жуғышлат шеркей. Пұр бірех, пұшыма таяс шук. Пұршу шүхеле бұштасан, тедю батне хывақ чупса бұрынға, дед. Унчухне хойне шәлле шүнімінше еплеп петрен шупса яныне де асындаре. Шидеха, унбек бұхатта. Шүртри, евір әш хал пәдімбе тимрук дейенед. Тимруға хурласасы маққалаймын. Тақшан жевірса канать вăл, тахшан апатланать, тахшан эше ғаят. каять. Кандюк хыдышынчен бұғытлыға бір агабу шилнетші, шавынба Тимруг ялды хире хойех сухаласа бітерші. Сайде бұғытсыр шырекір зебіртні, шеркей алдыне пәтімбек шығындарчы. Халичен уття келсе ішлегенче де, шеркей онады, әнесіне сумакына чинеген бүлчі, Яшка шәкір пішірме шансақ бідереймері. Шан массивал аллы күгіребе мар, урық ба бұлса тұхре. утя шеркее салма бішірсе бачы. Шеркей ирбе, беле селегіна хыпкалары де, кахырла хирне тұқса қайры. Кондырла ништа абаттылне булаймары, кашенне килне ытла бұжықса даврынжы. Давырынсанақ утяна пари салми бішірме хушре. Шынықне келетрен ұллуттукпа шылами тултарса кече. Чуста шырнине де хоях пақсадычы. Яшкине пәр чаплашка сет ярдарчы. Яшки време кереченех час пишедиха, час пишеди десе теміже итрі. Тывар каланы каламаннине хоях тудан сабықры. Салма віре бұшланы бұшламан, шеркей тем сарлагыш еплешке там чашық шеклесе бычы. Шавын чухлех шиешшіншке кулгалары уття. Шиде шиде депха бір мазырда барчы шеркей сілегіне шатса. Яшка писен уття она шав чашықпа чымбақ тұлтарса бачы. Хой шывысма тұқса кайры. Пар есал мине пайдахран вараш именнебе тунсықласа шеркей сіделі хушшине тулли кымыл багырселарчы. Уття ытты чухне яшкана шывақрақ халхинче апат пит техемле пишне бара. Шеркее пирвайхи кашық сыпса бақсанақ, мұшыры бендіренбе шағынбек тұтты яшқана пірреміш худ шинен туенче. Бұл ялан хебегех кашықне седелшіне хумазыр шавылын сыпмадыдынче. Ши ескіліне кышт кына бұсарма әлгірнече, шыл шинче темін нытырт туре. Бәлдірен туны мәрі бұлшкегу, онағына яманчы бұлас, тере шеркей чымлакне кашык ишине каялла кыларса, темле киревсір ябала курах кайры бара бұл. Эсі, эсі мана мін пешерсе бадын, ыйтры бұл шабақ шаббақытра шив аса кереген уттяран. Салмашке, хугаларында. Сал салма бүлге, аку міскер Шеркей кашыка шакланна ябалана тингерзе бақыры. Уття басқа забыр садычы. Ара сухан хуппишкегу түрре духма бăхре утя. Шеркей онашан мазар кажырыларахларже, шиме бұшландыранба кажыкне пірреміш хут сіделі жіне хуче. Уття шибіч кушлы, вал яшкана мән кайнине шиинчех сиселже. Вара килхучине кыдардас мардезе, часрах çав ябалана шыварне пірде чăмламбек туре. Каларымшке сухан хуппидесе, тадамен бұлма булдарать. Шеркей кажыкне тытса каллех шиме пигенче, утя килне басқа садуқса кайры. Шеркей ул чичі кажық хыпсан, пажыркебе хымыр ябалана тебір хуттытры. Суған хуппи мар, шымардалы тараган. Жеренеген шеркейін кымылі патранмадыдынчы, балларны жерден тачы, алынчы кажықне сиделішіне шықлесе шапыры. Эх, шак сайдешу ки, пірреміш хут чундан тары хрыбыл. Урыхран утяна яшка пішертерместеп, үлім хан пішеріп, шеркей. Хевел каш енне сулынсан, пәре пырса кандықран шаккаре. Камалсар шеркей кандық патне шаврынсада бағашын марчы шакканы тебір худ илдінчі. Тоныш сырзем, шеркей, ундан табылдатса кардишнелле духре. Кемелбі шеркее хойсем патне ашчысем калар іштет. Шеркей пюртне кірсеті маре, чәнне жіре түрек тұқса өтірі. Кандюксем бәдінше пұлса күрманны уйықта ұтлатшы бұл. Малдан ирдерехтесе кандюк хойсем бәтне бұма кан маре, ондан ага суға бұшланса кайры, шеркей шәрилесезе иртнернере кына ышта ышта житсе курмаре бұл. Халь кандюк патне кайса килмеллехінде, селимене курмалла, мінлерек шивыл, шенежін бұлнымай. Шәві жұрдақ, балланы крыльца, ес тыт качлы алык, шажулки шатлаца ұшылад, шеркей малда ұнғышын кемелбе ұдад. Хұжизем сүйрік кымыл баларатчыш. Кілні юре хавыл, ытла хавыл тумасыр каласа хұжы кандюк, ходышы пүрде кірсен, аллине хой канышсыр чымырда де шагындах херле сапун аргине хăрах енченшеклене де теміне була хобаланса духна тудыне жылғалады. Шеркей кил мен менде бурин каласа кетседаны бек, күшіне чарза, шамгіне картландарза бұхады. Алиме шабылды булсан да хархинче пәр сымақта чӹнмест. Кандюк хой сымахне малалла Кинбе хывақ калашса пăхаймăни те депшке ара Ундан тада шыппынрах илденетсасы. сасы. Эс ұнын ашы, хибререк үгітлесе бұққа, мін хиріште дырасы бұр, хулымне татманы, шавын біргеде аза илгерсе кала. Тавжырай марымға хыда, тем бірге, тем бірге кала жадынес. Шеркей алык падінчен иртмехы аймазыр урине сиктергеле задырад. кезі күшне мыч-мыч хуп каласа ыбылама йылт шурса шыртса пітерне, шавынбек юради пиреншінна. Э? Нямаш паян павана тухса кайрыха, чәрмелесе кыва питбе питпе ялчинче курынма намыстет. Э? Шапла пулмасыр, пиреншінна унбек юради? Апла екен, апла дедер. Шеркей ялдах аптыраса йкрре. Юре-юре, калашып хаунба, үгетлесе де «Эп, мендезе, мендезе, пұрынашы десе, мән пұрынны онда, едіпа бек, кемелбе пырха, кайсачын кине, кунта келдер, ашы келіне десен, кундах келме көмаламы?» Кемелбе пүртрен тұқса кайры. «Вал шаплайынде, алиме, сама хуш мазырчы даймазыр. Эбі хамда шавмайлах кача онжух хирише ствас жерген бұлман, хам шерме буян хере пулнă, ит тушта. Санба мменнь калашма санба, аллине сулса пильчче ына кандюк. Эсі унчух шири мул турлы кашны, мыйра каллы вырласан да хебірдене булатын. Кемілбі часақ таврынчы. Пымастып дед, патшачын жінзен де пымастып дед. Сан каламаллачы, ашы килне демеллечі. Пұрбірех пырса кеместіп дейт атте килнех бұлзан манбада хой килдір дейт Ау, жоун ба, ара. Епін, епін, хама ерце кайырха жабында, калаш сабыхам, ашыне итлеме кирлечі хавыл, итлеме кирлечі, дере шеркей. Херем, пулдықлы шинчыха, хамыр каланы сымахран, нікшан тухаган марчы. Энде бұл хой осыбе, чындасақ та селимене үгіде кер деп дезе шутлары. де сенде селимен хал амышы жүк, Ашшыне де итлемесен, камзымахне итлемелле тада. Шавын бірге хус хускатсан, кандюк темін асне илембек бұза, шәвер пүрнине шеклері. Итле хыда, дері был. Эбір ана тұхлачы шыре кәні Ара шавна асында тытмалла булат бұл. Апла авандарақ бара, авандарақ Шабақта калаш сабықарға, калаш Хужа шеркее кайли пюрделсе кайры. Пюрдялы кепатне ирдес пулсан беше картлашкалла пусмаба анмалла. Кандюк хыдышне малара хиртерчі. Эс хукана ансажа казапықха сынчы был. хуши хушитеттем тавар, араш-пиреш ябалан умай, шеркей пусмаба пей цихланса анчы, пәчек пиртен алыгы умнешіце тақыр-тақыр шакаре. Ушха, ушха селиме, Эскундаи эпігу. Атте, кышкырса ячы селиме. Шеркей херенсасыне илсе кехем-кехем үсіргелесе алық атертірі, алык кыштақ тайылчы. Атте, есішке, татах илденче селиме сасы. Эбе херем, эпе, алық не туртры шеркей, алык шаплах ұшылмары. Шавынбек петерінселар шау ара, атте, Сана кына керде деп, каллех илденче селиме саси ахыртнех был кандюк калашнине уйырчы булмалла. Ау, та челхе тупенде унба, шаплах хойбек юрлать, хышан чендетши, эпин хугына юлса калашха. Кандюк пырынчы. Алык ытларах тайлчы, шеркей хесене-хесене пәчек пюрделле керсе кайры. Шурма шудыра ына пәрмәлге көрінчі. Селиме, лутра мачалла пюрт. Седел шинче пәчік чыпку шунать. Селемеші инчех алыға пидірсе илче, ашы патнелле шывхарчы. Ундан пит кушне иге алыбе хубырласа тытреде чарына пілмі емедідінче. Сасызыр, пәр мазыр, калармазыр, ошне кандараспек ечі был. Ашы она лыпландарасшын бүлче. Чим хахерім, чарын деме, чарын деме, Хойде хурланса, макрасран чунне аран хытарчы был. Селимене хулбышинчен тытса, хой патнерех туртре. Майебен калаш, кущул витер пашылдатры селиме. Кунда шав оншырцем, кашник тесрен итлесе чүреші. Бізем еп еніне илдесшін, тері был, чіререн тухаган сасыба. Итлеттермес деп, итлеттермес деп, тубада таван килемрен ба шәрен кунен, шәрен кунен, Едемде хам еніне бізене пұрбірі қыдартмарым. Хавасландарым арым бізене, күш тулды күшіл бидір ашшыне бұқса елчі селіме. Ашшынчен бұл хойын хутне кересе, хергенесе кетірі, лежі нименде каламары. Хері бара шинчелне алы зембе ашын хулбу шинчен урдынчы. Ах, атешім, атешім, епле чытрыши сирен чунырзем, халченде эп ыштине шираса тупай маррим. Е бізем мана тенчерен пыдарашын пульчаши. Міншін мана хальченде кілзе шалмарар. Селиме каллех тадылса емеді дінчі. Селиме, херем. Еп кунда кушул тыкны чухля, пильчі она хере. Шурхи шумырта кышал ял хирне он чухля тыгын пуль, бул. тибесрен хам йылдақ типрем. Ак, курмана. Селеме пушынчи керен яблық не сүзе хывры. Ашы халичен хойхерне курман пек она пахрыде шардах сикре. Селеме мағырдатрывал аран илденмелле, кезім сыбыгын-сыбыгын тухрыш. Шүшне, мөн, шүшне, шуратрына, шуратрынам шүшне. Хой күшне, хой шанмазыр херен шүшне садырза садырзабықры ашы. Шуралза хайнышке, чынах, юрбек, мінле ес, мінле ес. Ашы кутын-кутын чаксак десри мошыр евышсак халзырын кайсат тірінші. Мен вазінде атте, хама еплейім. Епле пәтсі кайныда, күшігін атырса юлнышке, мен жән хамнаху тарықтарадын, херім. Хамамар атте, бізім мана тарықтарашы. Яблык не шықса пүшне алық еннелі сүлжі селіме алык пидіргічіне шымырзе кетеш, урнаш кебе икіші, нямажы, білеспек шабышрым. Аллыма пишхибе турца шихреш, селиме сене тавырса, юнлы суран сене кыдартыры. Сураным сене пәтембе шутласа да духаймастып, біліреспек хенереш, онран яричен. Міншін хенемелле мана, бе айыпа кетім бізеню мінже. Мұжыры пулма келіштересшін, вишшір минне анса каямда Ун унмышре пуламар. Унмышре пуличень биле шеклесе шүрем. Атте, епшак юнда кушул тăкнă çуртра урăх юлмастăп, пӹрлле гаятпăр, аннемменнле жүрет, кушулне тинех явлык вӹжепе шалса илчче селиме. Тӹлікре мана ялан хăйпатне пек темле пӹчӹкленнепе хăй, чирлемени вăл, шыллымсе мӹнле тата. Селиме пурин шинчен те пәррхарыс пілеспек шине-шине ыйдать. Шеркей нимен калама аптразадыжы, күші мен карынчы, сурчыкне хывырт-хывырт шытре, шапақта пырі темен темін, анаймазыр капланны жемін капланчы, хой шурымба жаврынсаларчы. Атте, ес жіретне, унбатне пырзадыжы хері, ах атежім, ес келзегедінде чырем жинжен чыл шузанны бегех бүлчі. Халеп хебірдені бегіна күшілдіқрім, савынны бегіна ате есанжыр, анжыр. Азабым семтіне иртірішінде тарынның сывласы үлчі селіме. Халех бірде тұқса ғаят бар, илгетне тұқса ғаят бар. Әмірне де манас шүк шағында курса чытса иртерні тискер тамака. Селіме, дері Сергей, тибе күшне шылса. Ингек бұлса дұқре капла. Эс итле, эс итле, Весем пирім бада саншын тесе хайхи хурала жіне илсе пычеш асыватна агады үйінше чупаканне шуны менебе күлсе пычеш шав саншын десе, Энине шавыса бычеш, әні пидаван витресет тада укшан шырденге бачыш, укшине пидех так каламарымха усса бұдыр дерім. Атте, калаға тархашын, тухтар ле бурунать Шерке сазардық, мәч күшне мыч-мыч хупкаласа илчче, ундан пырдах шухышласатыны хыйщн. Тухтари, тере. Тухтар вăл иртне тундикун уби базарынче пулнă да ундан таврнă чух, куршанка кеберенчен лаве менепе ширмана персе анны Тебір күн пытарчыш, вилчышав, тере шеркей, хăй сымахынчен Ах, атте, мен калажан, шардақ сикле Ашуна әненмесен сана кам тюррибе калама пултары. Селиме чуным чӹререн каладып, кейліш кейліш переход немаш папірле пурынма, шын нишына хавыл илгетне. Селиме ашыне тәлінсе бұқыры. Аш она лаша пиркитем каларе, лайық әне илсе бұны дере, шуна, хал шуна кирлі маршке, візем шавзене тақшанақ, хеллех илсе бұны буль, хулыми, Унашы амышы хеллех селими бұл икенне. күндай кенне. Келішні бұлади, берге біргемін қалары дада, Селиме ондан каяс патнех шитре. Атте, ес мен дерен кышқырза ячы бұл. Нямаш пәпірле бұрынма келіш переход шке?» Селеме шылне за жиртре. Ес чынлазақ шапла калатыны еммыш кыллазайы. Кущуле шабардатсанчы селімен, Сан келмелі марчепин, анне келдер, кала аннене. Шеркей пүшне пәрйенелі бұрзадырад, херне күшран бақмада баданат был. Сывлышне хашлатса шабарат де, хойделен калашны бек, сымақсене мазыр сұйлад. Анне пулсанчы шавда, мен тава бәрінде, пүліх иреге, иртне эрне уйық хапирен, херехунне иртердемір шау. Атте! Сехре хоп малла күшкірса яжы селеме. Мен шатын ес. Вилче шау, херем билче. Асла жуба юна жарақ чикремір. Ашы хойзымахне каласа бідерме күна әлгіржі, хере шап шуры шурса гайры, ундан пуган жіне ларашын мел мельсір елчі, бұл ура пусна тәлде урай ядынса анабышлары, мәнгу, Тезе шухышне илме гына тытыннчче, ашы патнерех ярса бузасшын аллине те тоснычче месерле явынса да юкре. Шиенчех чупсабына ашы она тыдаймаре. Шеркей унбек кунбеккине халичен курманскер немен тума аптыраре. Унда бұрса шабынчы, хулдырчы жыбур, шип, хударесем шагын садырашы, тепір шіре бұрса шабынчы, шип арламалды урапа, онавыл, Тура хупе мене пех тюнкерсе яче, селиме урайынче вырдать, пуйше седел мӹлгипе теттемленне күрін курынмасть. Ашы унпатне быче. Селиме, херем, селиме тымасть. Шеркее сиве тардапса тухре, вăл чаргушленне шәрден шекленче те алык патнеле быче, хылыпран турца бăхре, алык кышт кына Питер неим Пидіргече вырынне шип хутыр явза шихны икен. Шеркей она салдай мазыр чылайчен Алчы алчыраза кайса пірре урайынче вырдаган херешине, тепре седелшинчи сюнеспек пече курынаган чепкуш шудине пахкаларе, ондан алыга ярьех ушреде тулалла пышне кыларса, «Хота, хота, тохлажы!» тесе кышкырчы. Малды пюртрен кандюк тухре, унғышын карчы гыде, йраланса бұны килешрейім хайхискер, ара, антагала, антагала хода. Тата мен, мен житмесіна!» Урайне тазылза үкреде білзе хаймары едіп. А, билет сана, кыштақ шапкаласа илмелі чона, ирцеде аячы. Ах, тупата, ах, тупата, хыбынны век басқаза, пусматыры ханжы алиме. Шинны білзе хаймары жидет, эспур, хыбынны бек, Хандюкпа алиме пюрде басқаса кечеш. Карчык пех селиме батне пішкенчі, она вырса итлесе бұхры, алды марне тереслери Сывлать, тере бара, лапланны бек бұлза. Ара, каладыпшке ха? Калаш сатыр кине сакшине шеклесе хурасчы, традыр там писмен зембек, тыдырға иксер, тере карчык. Шеркейпе кандюк селимене шеклесе сакшине выртарчыш. Алиме пин шухине каптырминчен вәжердірі. мен юн баварланса Үйтірі ыйтрывыл селимен шурықны біче юнландыне курсан, самзинчен кайны, дері кандюк, выл темін марха. Алиме селимен пуршын салтриде шавында қаялла чакса. курарха чына шүжі епле шурны, хышан бұл элегехи, элегех шаплачи, Она да тавырса калакан Ну, мен пықсадырадыр тада, дері алиме. Пір-бір ябалады бұлін ебетсе барыр, шам хура бар. Шеркей седелішінші кургана түтірі, курги пушы. Алық паденші бітрене бір бұхры, балда бұжы. Битребе юнажар пәчіктім көкшім бұр. Кандюк ана алимене тыттарчы. Мен аныра садырадыр тада, барыр пір-пір шедік тадық, алиме. оста кірбек. Тәттіме бұла пүрдіре шәдік тавраш тубын маре. Вара карчык, она күна кетседі мазыр, алыры көкшімне селіме шамги шинеллейбін дерчі. Көкшімра икбиші қашық чүхлі турық бұлны екен. Алиме мұрдық сайылчы. Шывба ебет міллетші дені сире, турық ашағын татық калама. Тебір дезен турық сіплеректе бұл макерлі хабал. Тереде карчык селиме садыр садыргаламады дінчі. Пардак бағыт иртсен селеме хавырт-хавырт сывлы шавырчы, ундан тигесрех сыбла бұшлары. Күшне баскамазыр ұшры, хай аштай иккенне пілесшін болса, мача жинелле хускалмазыр бақры. Алиме сапын вешебе селеме шамгі шинчи турыға шалса илчі. Кан сабырт хакинем шагында, тері был ажашланы бек сазыпа. Селиме сурса ырадаган чавзи бешшен, теренчі, тұрзаларчы, яри таврапах каларе. Шивырны ебе, мен пульчукунда. Шақ бағатра валхай умменче кандюкпа ареме таныне азырхаре, ондан ашы вуликкенне де курче. Мен пуштарынны күнда езір. Тұғыр халех, ате есте күнда килдене? Шақ бағатра она ашы хал күна хойне мен каланы асне килче. Ах, узалсем! Тарықса кышкырзая пурсырда чуннилли атте аттеде чуннилли, тухса кайыр кундан пурсырда. Чимха, чим кинь жергелле пулха тархасшын. Кава карчына пахнабек пахадып тахывна шапла калашадын. Селиме сак шинчен сиксаанчы, уришине тычы, хулбуши урлы уртны пуршын яблаге хырах вешепе көгіре умне, тебір вешепе шуремешіне юкре. Бұл алық патнелі талт-талт бұсабы жеде, чимірға, эпе халі кередіп, тесе васкавлан тұқса кайры. Пүртірізем пір-бірін жіне тин керзе қынган пыққаласа үлчеш, бұқыт кыштақ иртсен, кардишінче йыты бірсе ячы, әне сываган херарымсем хыттын калашны үлденче, бізсенчен пірі алимене чіне вышлары, алиме пүртрен тұхыры. Тата мін бұлчы ұнда, мін ұтла шабылдададыр. Кейнер хап-харан таш та бірхенсе тұқса Тем бұлны болына, бәжік пүртресем, картиш не чеш, ұшы қапқаран ұрамалла дұқырыш. Ағы сана! Серби инде шивыса қапқаран керечі, ұн витринчен шабынса шивне тақтарзақ тұқса қайры, ондыран қайны дейін чынақ, тере депри. Серби ечін дерчеш, кин ұшта қайры десен, қам білдіріна, маны еп ебед ұсақы баржы, тезешеш серби дегенни пәттрәмір бұш. Тармары жывыл, капла бире ял жинже намаса намыса но нойылдатры алиме. Ара! Пәр шеркей гына шара бұшне шерелле чиксе сымақ чын мезірдірәд. Кашхи сулхын жил унын тыраткаланна шишне каныш сырдурать. Пәрчен-пәрчен лысказа кылараспек вирелле баргыштарать. Шеркей нимен тавшырай мазыр, енчен енне пыққалать, тарланы шамкине, васкамазыр шылать. Шәр варренчи шуйхажу. Палюк хусанда тухтара біренне. Врене себыл хойне гура оста біренне. Анжақ біренсе бідереймен. Сакуна хириш ябышна десе, она калар заяны. Шавынғышын палюга термесенче хуба-хуба усраны. Хальбыл чаткасра тыван ялінче пуржи, шукши, ширли элендей шамна тәресібе пілмес, шабақ табыл тұқтара, чат кайса палюга чынға, килсе қайтыр бада тесе құшса құчы. Тұқтар чат палюға палюга күраймары. Бұл оның апышы бегіна калашры. Палюк апышы шағыртаварларца тұқтара хына дұры, камикенне, ұштан келнене, элендей мінбе чирлине Тухтар Палюкшік кебе хойгілні пушылла десе кулянмады дінчі. Палюк аппажы она епатма похре Шаллам шакунсенчех таврынмалла, келсенех қалып, дері. Тухтар таврынны шыре каш пульчі. Палюк келінче десе бұл элендее каламашеш әлгірнечі, Шап вăхытра шыбақ пюртялăке палюк хой пырса Шүхе квак пиншакпа, быртма картуспа, шылавар пешшисене пушмәге шиенкіларса яны, аллинче пәчік хымыр чымадан. Тухтар тілінсе она, еплі капла, келде шүктерішке, агышке бұл? Мен күшна чарадын, асуза илеймесінім, кымылын янырары палюгын сасы. Тухтара шиін қпаллары бұл, пүртейшін сене тақшан күрнебек сывлық сүнче, була бұла шуды шуттаржы, пидех самахлазады мазыр, тебел кукуренче вырдаган элендей патне иртре. Элендейде она баллары, вайсыррын ел күлчеде выртны шерден тұрасшын хускальче. мұштақ маштах выртма Хошандан ба чирленіне ыйца білсен, хойне шак куна житичен де чендерменшен элендее шымаллан хадарса илче, чымадане уйса лекар эшне Элендей бол терді енчен иттесе дұхре, пүрнебе шаққа жаққа бұхре, ондан тұрышса шыраны ябалана бек шапла каласа хуче. Ағы, үпке шиши, кунба шүтлеме юрамасть таваным, хам килсе әлгірні пидяван бүлче. Палюк чирлешіна темле шуре имжам Элендей тудине майзыр чалыштар каласа шав имжама әшсеячы. Эсона туй черки дерен буль. Юши япала, ну капла аванда. Паттырзем мар, патшана да шындеріш, дере палюк. Вара был элендейн когаре тавра, темле сары хутсем жібіштарса тухре. Мен ирчене хускалмасыр бұртма, тардаса пашахма галаре. Хоех элендей жіне темеше биткеш кубаларе. Чижи елден чаппан бабитре. Ондан каш выртма тимирсем патне дуқса Тухтар она капкай патне жидечен осатса барчы. Палюк кун сиктер месір тенебек элендей патне кере-кере тухать. хоех убири пульницана кайса паллана юлдашынчен хаклы еши имжам илсе килче. Чирлешин хабыр цывалныне кура бал ачабек хебірдері. Палюк хойне тыткаланынче кужа бидех курынса кайман терес мереслех бур. Бір-бір ябалана алла илсен, бір пушы кургагына бұлдар. Балана үгересрен сыхланы бек хыда чымырда садыдад, Унчен хуны ябаланақ тебір жүрек күшарад, Унда тада шанчықларақ бек дұйынад. Сарлаға шымылы саргымрақ алды шынырлан задырад. Шүйші тынлавы тілінже юри қытраласа яныбек ябынад. Хулын үтлі қылхезем, пуже шумне шибы мар, чиксе яны майларах, курынашы. Пичі күші тарықларақ, ытла тулли мар, бұғытран бұғыда кулкалаған хымыр күші де, пір-бірімбе пірлешме күш хебірден шүлгі аялды тудыне елдах вицехунын күрінні де, палюгын ошықымылы пысық икенне үшін палырдашы. Анчах хашчухне был тудыне хессе тытать, сама хесене пәрін шине тире-тире Шаршаланы бек шине-шине каласа, хыватлы шухышы беші хындарат. Куже каныш сыр йылгыша-йылгыша илет. Шавын бек чух вара, палюк тагаман нихшан кашарми шилленне бек туйын сагаят. Пәрер эрнерен элендей сывалада бұшлары, хыех тұрсал араган бүлчі, пүртре Кардишне те халаса жүремеді дінжі. Чирле чухына абат битмесші, халі ик вишін жында жиет. Бұл хавырцы валза бынышын, келгізем калама кебірдеріш. Несихба шавмайба пару пустарчы, хупло бішерчі сара туре. Шаксене палюгахына пету туны деніне илсен, лежі кымылне ебыра илчі. Тухтарын әші шавы, бал хутне кереген жын, эпе ыры тавыд ұнышында савынадып, тере. Тебірдесен, элендей патне халі палюк пірбічен ғына жүремест. Он бәбірде шивық юлдашы де келгелесі каяшы. Шартан имечі сымақран, ялдышын болсан да, элендей патне әдікірек кірзе де күрман. Халі палюк бұрдан кашсерен килет. Авдан авда пүшлітченех юлдашысембе калашсаларад. Тимірші мишшада, кап кайхойде элендей патне құтран ситрен келгелесе каяшы. Пурде пір бұғытра пұштарынма сымақ бідерне дейін. Каш күйлім бұрашы де алық патенчі кедеслі сақсем жинелар садуғашы. Имет юраса қаймаст сақ жинеларыма. Бұл бе сенаран түренсе урайне кукленселарад. Сасы хулында ұжы. Бұл менде бұлін каланы жуқ, хұшыран хұл бұшыне аллине шекледе шөкледе илет, кушне хұрахине хескелет, сымахесене шапламай шириплетне бектывать. Тухтарда элендей патне пымазыр елмаст, бұл бара үлтізем калашнине мұштах итле заларать. хой сымах хушса қаймаст. Шак иртне кунсенче Миша она тимерче эшне врентме тыденче. Таражакан тухтар күна час тăшмердет. Вада тимерче пыманчух хальвізем иккешше ішлеші. Элендей бір палюға гына мар, хайпатне сене пурне де, мана сывадаган тухтарым, деть. Сывадасы паллахенде палюгын чун баденчі әжіға, анчах элендей сывлығы біргі ыттызем де шуғышламазырдыман. Пірле пажырғанны візем, ұйда ыйда білні, телей сунны. Шапла пулмасы варақыш жүхне ырызунса калана сымақта чуна ашатад, шиннан кымылне ебадать, пурына схывата хедердед, шабада сиплех кертнен туйынать. Элендей ирен кашын тухса жүреме тыдынсан, юлдашызем час шазақ теміршілаши патенше бұштарына бұшларыш. Каш күйлім унда бұмазан, вәсене темін шитмен бек, темін сиктерзі хыварны бек. Калашасы вара булать. Ялғы бар земи унда, күлленхи әшхелі, тарин аны ағын масыр юлны, теприн ақсанда халде шотман. Бұл шандалық уярак аясыран шикленсейіп кележет. Батты земді күшал күнсем шырық келмелі десе құрадашы. Паллах ваттизем пілмезір каламашы. Бесенчіл хинче евір саманада, шитмен бурнышта асынмазыр юлмаст. Палюк тәнже күрнышын. Ун хесем чрепатне бұрашы. Калашаса да бұл итлеген итлегенсене шуғышлаттарса калашад. Миша да кургаласа жүрені. Паян валхай хый уладыра кайса келнешінчен каласа кытартыры. Пасарда тыры хаге хабарсақ бұрады екен. Хал пір пат илес ұқшаба, иртне уйыхра иге пат туянма Шавын Шавынбек хулара, Мен хула шинчен калама, Таврари пазарсенче те да былықта хақланна. Укша юнелсех пырать, самана йывырлана сабыл. Эбір кунта кушса киличен икбише жыл малдан эшлеметі тынчы, уладырды чугун жул. Ун чухне унда пызык кизем гына эшлетчеш. Хал пахрымда вуник вун биш жылге эшленне курах хайрым тері Миша тумдил выренне, шедек шурык кына шаккаласа яны, хойсем пурте шынзайын дергене, типшімде хыткан, вағытсырақ бадылны жин сынарлан көрінаші. Херхенеген земде барашак мскенсене десе хурланса иртрем. Ун бекисем хулара гына мар, ялда да Ача Ачасем ашы амышебе бірле кывак шудыба хире кашкине килсе кереші. Холбышине сиктер келесе сама хушре иметь. Ужысы влашра пырать бал, савы сенче тимір тузаня шатса пачықны мар, худшынчы бада тимірже. Ха, ужысы влашсана, выжы хырыма ме, тулдар, пыршуна, кумдари сывла, шав сывлашпа. Эс каладында элендей ялда шабах шержі білмест. Выжы хырым каныш канышпамаст. Евуниге тар сырхандарса бұғытсыр асад хуштаратын, е вырра ғаймалла. Варра ғаймалла мар, паян вырра вареннескер ұран шин білерме бұлдарад, білетне жавна. Тада мен думалла візен, візен мен думалли бірге калашы бір. Кам айыплы дедір бара шалынбек бұлзадынышын донышын палюк. Кам, міншін, кам айыплы. Пұштарын сен пір-біріншіне Парисем лажы уменжі перенешіне те теприсем вӹсене хиріш кукленселарны. Кашкүлім шандалык шып, ташта аякра пир шапны сазы илденчеде валда чарынчы. Халық вышлы хешен шутчандалықта, шинзем хойсемде айыплымар, пурны жымыр айыплы, самана, ағы сире аласа барам, теме чешеш палюк, шабығытра темір жылаши шумепе темрук пыны күрінче. Аллинчи шинче хулдыне был чавышлаттарза сулгалать. Кунда шабылдатса калашне илтреде, енчен дене пăхкаласа утма утмадыдынче. Палюк был пыныне азырғасан пышлана сымахне бұғытсырдатре. Темрук лаш еннелле пырынчы. Камбульчыгу? Шыппын ыйтре палюк, хыйбе юнашырларыған элендейрен. Селимешіллі, астыватна, бижім кун каласа бадым, теден вадалығы. Э, Тимрук шарран, шүшне шаклага сарна, санебиче пашықса тарланан көрінәді. Камунда сирен шарваринче шыва керет, дере был шитсе шарынсан. Ышта, теленере хитреш унран. Карас күлінче ара, халі шыва кеме юрать, чырмандарса жүренешін комысырланны бе каласа ғучы элендей. Шарваринче шыва керечке, Пулин, Сипле марим. Сипе мене уншын ыйтмастып таға епі тере тимрук түрре дұғаспек. Пәрін хыщын тепри ларны жерден шекленчіш. Емесене тусанранда заткаларыш, тухтарын күнда хүші хушибе пірлекілнескер, капка еттізембе вылязатыранчы курынать, калле батне бычы, ачашланам бек туре. Бырым хюрине пылдырдаттарчы, вахыт-вахыт темінде шуйхавлан йынышкаласа илчче. Ял çамркесем пашырах вăйя тухнă. Вӹсем сывăкалани ташта шиди илтенет. Шене ырла пенчи сухала мазыр хабарны шеремре пашыркынаха выртмари ачасен кывайчы йылгышачы, халя тетре турдынна та вут шуди курынмасть. Шурла уйых хевелянышнелле васкамасыр шаваканскер кашхи тенчене тюлекен чудатать. Юбере шалдырзем мачлатса бұғашы. Лажы умінжі шыпланны шинсене ұйғыран вратны бек Миша Адыр шавында кайса келер. Шыва да кірсе дұқы бір. Шынзем ұшқынебек сырдаллағы бар жеш. Курык сылын байы де палын паллын кемелі шывебе шыбыннын күрінат. Ял херринчен бешсе келеген үйхе темір жылаш шипатнелі иртірі. Тұқтарын таштантыр каюрана хыратсакларчы, кайюра алчыранын сиккелесе кушран жухальчы шыдык кірсе кайры булмалла. Ушкынри шинзем кӱлле херринелле баскамазыр анчыш. Пула шарби бек вәде веде хум шившиген тигіз чухене те хойділін чатренет, темле асамлы ала құмзем хумсем суйла тейен. Тұрықларақ шавра күлі херринче пір чунда көрінмаст, хомыш силленмест. Мәнес, темрук еннелле пүшне парча шартан имече, шива кереше, шива кереше, теден ху нигамда жүкшке, име иметеде хам хамгурдым хам сулгаларе тем Тимрук. темрук. Мендуза жүретін вара ескунда, шарварринче шива керешінчеи, эне давырынманчы бирен, леш кандюк пабайзем барзаяны. Пір-бір жерде маны дезе шырама тұқрымда күлі хірі берце бұратым. Кура қайрым ав лешенче піртем хуралачке, шавын тілінче пірі сұртыран жұпсаанчы де түрек шыва шамбардаттар зәгірзе кайры. Халіш тавара бұл, пілместеп, келіне қайма әлгіреймен бұлға деп де, айыба кірсе түрре дұқма пахныбек қалаза хучы Тимрук. Бұл каласа кытартны бек бұлса дұқыры, күрдім дед, шыва кірзе кайры дед, келіне қайман бұлға дед, анчақ шыва керегенне шүкшке. Шабах негамда кулмаре. Куласынчен ытла кунда темле теленмеллерех те булсадачы, шинни чупса анна да тюрех шива кемет ытынны имеш. Мінлерек шинчығы шүлі, ойштара хывынчы. Азыр хаймарым шавы, тере тимрук, пірре имет енне, тепре палюк енне баққаласа. Палюка палламас был. Тимрук сымахне малалла тосыры, Уйық, шудатны ранчыжи, хоймана шапшуры күрінчі. Курнамбек кына пульчы пульсаны кучна, тере Миша шымылын кулгаласа. Шымбырдатны не де питлай хилтрем, Хойнеде де курдым, тере Тимрук энендерме тырышса. Ар жюри пул маржи дедіп чке, каларын, харавшын харах кучи де шитчі Ар жюри кунда пулмасвыл, тере имет. Кунда мән де болин да, шыври жеш пулма пулдарат. Энен местеп, ар жюрие еде, шыври де, каласа кучи элендей. Тимрукын кашхи çавын бек курынны. Халичен пәрр сыма хушман тухтар, аллысене енченденне саргалары, бұл ырыта хаярда ччыннмест. Йытти унын тебір хут еніш саячы, каныша білмезір ура хуш шинче явынса жүрері, бұл йылық тарсах шидернерен тухтар она тапса да шинчче, хергенчі. Йытти она ынланны бек хайхи хура курнаган тӹмпатне кайрыде темле ябала сөдірсе келчі. Элендей шав ябалана едіші турса турца Мэнгу, мэнгу. Шинсен бурде шав ябалана паққаламадыдынчыш. Явлык, тубада явлық. Епле чаплыскер. Еді каллех каныш сыр еніш сайылчы. Ыштан сөдірсе келчі бұл. Адыр жабындалла, хорағалыне шеклезе чынчы палюк. Шинзем темшін пәрберін шумне хесенерех ұтырыш, Хомаш херебе ірце, лачагаллы пәчік кана урды сіксек ашрыш, хайхи тем батне житрыш, паққаларыш, кунда нименде жук. Үгерсе хыварман жақна, тере эленде яблыға саргаласа, ун аллинчи ябалана тухтарда пырса пăхре. Элендей хыда, тере бұл кышкырны халиччен сымақчен менскерін сасы де шардақ сиктерчі. Шинсем шүжензе илчіш. Пұршын явлықшке саналлунда керен мари? Мен күрмалы бұр, явлық-явлық ақ. Пұршын явлық? Ах, хаташым! Тухтар шавындах элендей аллинчи явлыга турса илчче. Явлыге аллинче йыбырдадать. Бұл она игаллипе чымырдаса терлі май Куже бұдхем сапныбек шише бұшлары. Эс пілетне, куявлы камын иккенне. Пулма бұлдараймаст. Тахышы бахатра салданма әлгірні миша, шыва чымса керседе кайры. Пекле билім. Каш пұлны. Ял ачи-пачи шаплақ саланмаст. Урамра пәр чарын ми шабалдаташы, шуйығашы, кышқырашашы, пір ұты виттен чупса кандюк шурче патенчене хирдеше. Ага Атилля йығыначын шитма емлі ажизем, икеште ярханах, пір шекленеде урамра ұшта тислік кубибур, шавында тислик нырри жирашы. Тупсасынах шадыға шивярса ныррине кыларашы, леші тухнна чух харыс-харысын кышкарашы. Ава, пеге Сабинен хырах ваштиге, тебір күшне шурилне шылдер сәдірәді. Кугыр ураллы мыран симуки де янгылт янгылт пускаласа, ачасем хышын чубан бек Кандюк урамри ачасем жинелле бұхать. Бізем бірге пула старшасем дезе шухышлать. Шав жэн, шын буличен шурри ытла білсе бедет. бірі бара пурын бек хытланать. Мен давайышы бізем үлімрен. Шәршінче шитмес шиха чылақта суккар пек ырхан бәсем, аяк пәржиізем хұшыбе бидір шилберет, черженгі шымбесем шурхақ пек шүйхеде патрак, үттірі турткалан сәпетіне, кирекле үчесене кесен жіне бірчені. пірчене. Немінде шүх хывын, ним мазырда шүх, шабақ бұрын асшын тезе шуғышлад. Кандюк, кама ердезір бұрынны, кама? Шеркей шап вағытра ачасенчен селеме чупса хайдыне куракансен пул маржи тесе ыйтрре. Ыштан кур чрвесем, Пірі тывалла ғайры тесе кытардать, тепри аллине анадалла тусать. Весенчен ыйца білес вишне юлзан. Энде вайя тухаган шамрыксемде сывагаласа иртреш. Хересли урамри, шеремре яшкерымсасы ян да ян гаят. Килежидес, йывыррын каласа хучы шеркей кен килдех селиме. Ара килне хайры жау, жав, бе қалаза хуча кандюк. Ахаль ыры ядымыра ял шинче хурлаттарас марчыхыта, есі ашы, санба самах ара үгіде кірсі она ерсе келесші, кирлех бұлзан шаптарзада илме анман. Шапла шуғышладып хахам да, шапла шуғышладып келешрі шеркей Анча херне үгіде кірдес шанжыға пәдімбек хойшине илеймере. Мені халек иле пырайман бұлсан да, ә, пыраде хавал шылым паденче маршиде деп хауна. Пырдак тұрзан хаварда, хамырбада, хамырбада пырза кайма, бұғыт чы дедіпшке, Онай бәхам да шаплаты васшынға. Пыры барара, тере де, сымақ бұйне кірсе. Ак, абатланы барда, пыры бар, ара, Шапла медлерех пулма кирлі жав, візем сы булашмазыр Шеркейін урине тохлан шырат саяны тейін, ытла еврланны, пәрінчен пірне аран иртергелесе бұзад, пүшне чикне, уменчи шулне пақсабыны бек васкамазыр удать. Кандюклаши патенче пір энедратчы, шеркей шамната азыр хамаре, кандюге хой азыр сымақ юмақ вакламасыр хапхине ушреде шерке елешсе баны әніне каялла хой патне кірце ячы. Агыш шерккейде хойзен патне шитрі, пүрденче меже шырчықши, пәрінчен пәрі ымыртмалла таттысы писар чәрикледеші. Шилхапхи тайылны, шеркей ына ұтларақ ұшса пүртне кечі. Шашизем тебірдетсе де чәриклетсе таш татарса жеш ебе апла. апла. Урине темде жақланшы, jaklanca, салма пашыртық саянычы. Тимрук, Timruk, purigundagамда булин, хораны бек итрі шеркей. Бұл юриек селеме ятне азынмаре. Хойшабақта шанмасыр кровать патне сабықры. Щук, киле келменекен, пүртре, тен, негамда пулман бұл. Урайнеде шылзағайманда, үшта бұлма бұлдарат селеме, Элендейсен батне кайны болсан, мән дезенде шавын табылмалла. Херу прашпа тарышу чух шапла терт тубына чав. Кичемшке пюртре, амышы сывы чухне туллы ехшінчі, ытла аншавлар десе чара чыға шергей, хал бір сазыда илденмест, шып, кичем, пушы. Кунда шин пурынмас дейін, Ильяста бұлін, сен баденче вылехесене хупайры темрук, рук. Шеркей каптыр-каптыр бұса кардишнелле тухре, видере хуралажи, шүренне урапа үречінчен кагарны, чәрі күріға икішде пигенсе жиеші. Апла темрук таврынны икен, байя гайры пулинех, сұры езем бурде бур, эни пәрі шук. Таврынмары жымға, темрук шамна кайны день, Шеркейін тембек шілі батне каясы келмест, каймаллах. Селіме ұндағына бұлма бұлдарад. Етада елі сабатне кайны бұл. Шамрықсен байыран табырнашы. Пайдах бұғыд иртре бұлмалла жав. Нүрлі сывлыш кағыра ұшылдарад. Шілі батне кайса келме шутты требал. Хере ташта инжеде қайманныне тешмірдет қашыркей. Ышта кайдыр ялды Кайсан кайнен те бұл деді жыбатне, тұқтар батне кайны болсан, шақ юлашке шуғыш ына калама құратыры. Бұл шамна бұлақ жінчен пір самантлыға да шуғышласын бұлмары, Анжақ шабақ таман аймаст. Аса илес марда шуғышлас мар тене жырденех унумне сынзы сынзыбажы дұқсадырад. Кавагарны жүйші де, путсагене пітшімарды де, шинжелне алдуны земде. Шаплах петсе қайма бұлдарнышке бұл. Энде тебр десен, селиме чирчірбе де, хенбе, марға, марха, шамырқлығы хойыннехтаве, чиберлене, ятлы шывла шуртра хойне пюрне телейне етупе, шаванчухне тень, әмітне ұнланса ынланса тавдадаве. Шавынбек бұласа шаначышке шеркей, евыл шанны тюрре Ехере тухтар патнеллех турдынчы булсан, ялмыш кілі шитмей бара. Шаплат берін бұқса үстерде херу прашна, кайран шын-шынче ыр ятна да ярын, мен паныне де каялла илсе кайыш. Кымака айынче шыжизем тебірдеце жүрені шеркейін жуғышне татры. Епле хывырт әржет кашав мұр, пюртре кушакта ерлек шав, леше хаванчы де, тебір жух осна тем келсе керет. Ах, епле чем, хушазыр, тылық шүртпек. Хой пәркіске бұғыда шеш тұқсан да, пүртіре шав шашисембе тараганран урық пір жүн юлмаст. Тим рук та бурин халичен таврынманшке, яртлатса жүретінде ташта касмак. Шеркей урама пақча пахча еннелле пахре. Ага унын шене Шеркей кымылне баян шәне пуриде шырлақтар маре. Шырлақтар асынчен ытла әметне, сәверілдерне бекте дуйынче. Темле пызык тупык бек, тывады кедесле, пақчаналла варым тасылать, шине битмен. Щук, күн ебір харушы шуғыш ан қалдырақ. Чимха, аги сухи иртре, щул хыбынать, шитес эрнере, ал жидерсе вырмана каймалла да, маққылармалла, ондан шәне бүрт хабардасы юлать. Тагагих пызык пульчы пулинде кышал шәне бүрде кередик кен хабыл. Сайде кураймарышке шак пулас телее. Курны булсан был да, икен шеркей тене пулечі. Пүрчі унын чындасақ та лайық булатька. Урам енне ялғалы хепықса самындар, кәвешекені кәвештер, више жүречек кастарад, кардишнелі икке пақча енне кенеде жидет. Чибер булать пюрче, пит чибер булать. Кірзен ыдарса тухмада пәлмен. Шап вахатра шеркей халгине сазардық темле сазы илден Ташта бағыр уласа мақырны бек. Малдан вай илдерзі ымынны бек, кіскен-кіскен иге худ улатте ундан шин желінірек сазаба борымман чуна кайса веспек. Петем таврана янратса ярать. Ағы каллек, чимха, хош енчен илгене шавзазы. Шеркей пақша баденчен васкавлын, поранса пюрчі уменчі хапха патнелі бычы, малалай иртмесір чарынсадычы, тебір худ тәмзілсе итлері. Мегірне сазы пажырки майла хилденче, пузас бағыра шашылартны да шешшіне тұрса кыларайман бек шеркейе. Ағы тадақ, шавзасы шені үрейенчен илденет. Чимха, вағыр мәгерні маргу, керекмін каласанда шин сасы, Темлі осран каяс патне шитні аршин шамбек кашкырат пулинех, шерварин чешке тупада илле. Шеркейін пір самантра шан жүріме сарылдатса илче, шүйше, ешылдатса бирелле тұрабышлары, валкушне күшне чарса енчен енне бұққалары, Пұжы урамра пәрчун жүк, нигамда күрінмаст, Каллехав шене бура, тываты кдесле пура, анат касра хайяррын уласа ячеш. Ундан çав кышкырнысасы шене ыры çирми чех, ташталла кірсе çухальчче урăхран илтеннми пульчче. Çынах пульчче шиварагу, иккіленчче шеркей, йргелле çын çрварринче мӹншн чапла тискеррен кашкардар. Шеркей аптраза юкрре, Пүртне кірсен каллех пәтченінде кичем, кымыла пусарма, темін шитмест, чәріне тем темрук та бұлін жүк. Варман енчен сулхын жил кассын-кассын келете, хураман тексім жылчизем, пір-бірінбе сымақласа, пір кавара келеспек, харыс-харысын шыбылдадашы. Шурла ту тугасри евіштіліне болса, пір пытанать, ундан каллех хаюзыр чудацейлет туғыжа шурым бұйш карса илне. Урамба икешін бұрад. Шеркей бәсене азырғазан малдамдаса қараса үйкірі. Онайы салдавзыр мәнсірек ним мар шапса брахма бұлдарыш. Мәншін пәрпәтчендірат хавал урамра, ялдештем шуқышле. Кандюк екен мұжыребе. Кандюк утыне шеркей аякран чухлать. Аллысембе бұл арман шуна чепек еншен енне сулын калать, урисене шырхаласа бұзадь. Таврын маны, пажырханны камалпа итрі кандюк, хурама патне жидеспе. Таврын ман жавгеле, шыллым патенче мар жидедепшке, шыллым патенче марш жидедеп. Хыдажым, ыры хода, аллыне кокретіліне тұтса хушлатры алиме, хавах біледен, ыры яда ял шине, мышкыла пиреннямаш халькына де, ерсе килме хистесе ячы. Бұл шапла әнде, бұл шапла әнде, шалламбатне кайса келесезе тухрымда, сасы сазы бек бүлчі чарындым. Э, арымы еннелле үлчі кандюк. Мәндерім сана ебі, мәндерім, көшкірні сазы үлдінші дерімшке, ара, ебі хирішлесе емінде каламарымшке, илтмерім күна дерім, ара, Илтмесін шавын бек шав, эбі хам хылхаба хам илтрім, адя хыда пүрде керер, урам пире турам ан сөндер. Чынақта хебірденші бүлчі шеркей, батне бұны шынсене бұл шүлі крыльцаран улықтарза пүртне кертірі. Шеркей урайне алға бұлын шылғалан бектуре, шыннесене тебелерек иртерзелардыры. Пүртре хая шутмарыш, Пәжі қандықран кавак шуды кере бұшлары. Сымақ үшін сымақ тубынсақ бұрад. Вұқыт үртіне сесілмест. Шеркей тин хой азынны шірек айса келме бұлны жінчен де, кандюкпа арымне пүрде қыварса, тұқса ғайры. Шамги тарланы онын. Урама тұқсан бұл она шанны беш алса ана далла бұқры. Кепер жейі, Ураса сейілден сегайры, табырдатса пускаланы сасы, Шеркей тингеререх пăхре, кебер урлă пәр шын çын качать, çыннисем жүмне чумне хесенеспе кепррленсе утаççы. Шеркей чималда тимруга асырхаре çаввешке ара канышсыр жүн тул çутыличенех урамран керебілмест Атте кышкыр ячы тимрук тадыла сасыпа. ачам, урам барринелле васкаса утре шеркей. Ага, сымахне каласа пӹтермесір пӱленче Шавындах сасазер ерзе Шартан имечі ұтат, шара бұл, кире хошанта кашыр жүлекенскер хал пүшне шірелле усна. Унғышын мельцер бұскалаза елендей валда шара пәсміллі, мәншіклене бәсем. Селиме, хаяррын кышкырса яжы шеркей, бәсен харуша шіклемне курсан. Селиме, херем, чуным мен бүлжі сана. Шеркей ништалла утма пілмесір табырдатсадычы, бұл имет патнерек пырса херне Шеклезе Шеклесе пыракансем пәр сымах каламаннине кура, ма тутыне хавырт хывырт шырткалар еде шӹллене çиллесен бұхре. ундан мен дұрыр ана, тесе тарықса ыйтрре. Шеркей ик алыпе пышне хессе тытрре, Йывырланны урисене аран, кучара-кучара, ларца, пәрр тумлам күшшүлзір әнерлеме тытынчы. Ше... Тимрук шиль хапхине яри ушры. Селимене шеклене шинзем кардишне кечеш. Палдаралла сыхланса иртреш. Пюрде керсе селимене алық паденжи кроватчине выртарчеш па алиме куш чарза алык патнелле иртреш. Кандюк тем сымах калашынче, селиме биллине азрыхасан, карны хуп хупмазырақтажы, алиме алдыне пір пірінбе шымырдаза кагары умнетгітре, чи кайран кене шеркей, кровать шине біртарны херне курчаде, аллызине тынлавенчен хускатмазыр, селиме кагарешинелле үбенче, сазыпа энерлене май, унан хыткан хулбышие канаш сыррын сиге-сиге илчче. Пюртре унса синчен урых нимелде дейлден мере, сыр шыпчықсемде шыбырт бүлчеш. Селимен шуралны жебе жүші шамги жіне пайырган-пайырган шипшынны, урайне жиди узынсаанны, канды кран керен ирхи жуды, унын шапшуре битне пюрдегене жінзен пурде селиме вилли давратырса дұқреш. Бәр кандюк бакаржыға кына седел херринчи кутник саки жінче, вараба тыдынны хурақсенбек, бәрбәрін енне варттан керттен бұққаласа мұштақлар айшы. Сымақ чынме икі жінде чілгі шетне. Шеркей үбінне шерден аран жікленчі. Вал тутыне каныш сыр хускаткалать, канзыррын ұшса вылядать, сымағы үлденмест. Куш харшине усындарса пірре имеде бұғад, тепре енне жаврын садырад. Мен пүлчі ына, үйтре шергей. Эзі, херін пушне екенні, кала, мен дузахудан. Валганамар, элендей, илдінчі, хуландар ақсазы, ағы, селимен чун лизем, кундахлар пахмада баданаш намыс сырзем. Пурде кутник сакки шинчи карчықпа старик еннелле шаврынса пықрыш. Кандюкпа арымы пәрбірін шумне хесенне бекларашы. Кандюгесі делгіде синчен албешшен терензе шекленче, хырпақ сыргушне мыч-мыч хупкаласа ушреде, пәриге удым алық патнелле ярса Чимха, тем асилеспек, тертенче был сымағызіне сайран бұштарза. Эзі леш, Чаткас палюге пулмарын жак, палюк она шыдараспек бахре. А палларынним. Таврындым, сиренбе куча-кучын калашма келдім. Ман санба калаша сымахым щук. Кандюк каялла чака-чака пычеде калех кутник сакки маях, аяки нелле аякинелле хутланчы, травыл ытла пәжіктен мәскіннен көрінчі. Ура жинетіні алиме она чавсинчен қалт тексейлче. Адя, адя келе, пожылдатнын илденчі ұнынсасы каяр, шақ хаяр шурда келсе кересі шағындан юлдар, тададем курасы бұлі. Иккеші хулран хула шавдынса, ұшқын шынгенне темеше худ шаврынса пықса бізен баскамазыр, алықран тұқса кайреш. Селиме кровать сывы Кандықран карын запахаган хевел чуди унын шурны питне шаплақ жудададь. Анчах тинех ұшыдаймас әнде она. Әмірліхе хубынны күшнеде, урых урық нихшан ұштараймаст. Шаба. Тухтар. Э? Кукленсе ларны качча енчен енне шаврын сапах каларе. Шивыхра пәрчун Мал енче күйлі, хыжалда пушы шерем шеш. Тухтарын үтпеве сүй зейлчі. Ятранақ чын чынчышке она. Шалдақ селіме сасы. мәрі чынмері жеуна, еплеха капла. Тұқтар пушне сулкаларе, чынне бек кына жау, таврара негам да жук, хой кына. ұра ура Анышалла васкаган херлле хевел паян нихшан хинчен пызы Хуравырман Хураврман тыррине вал, ылдын ылдынба шусатасатны. Хевел діліне бұлаган мындыр пәлет катрисене куча ямақтармалла херетне. Ялдыр күшчүлбе карыннан курына бізем. Шав йывыр пәлесем пір хевеле гынамар, тухтары чырине де хеснешемен хесеше, пиелеше, павза илеспек пачырдашы. Күлі херринжі сұрдыра, пір аякінже, хурлықлы тем күрінат. Ешіл туйра она салғулын қыжыллат. Білді привыл, он айынже селиме вырдать. Селиме. Пүкле білімбе билнехере мазара чекмереш, хай вилне шәрдех пытарчыш. Йышлын пыштарынны чыхалық, пәдем ял хапса келнече. Кандюк тавражынчен гына нигамда булмаре. Илендей хой аллипе тупык туре, вильдапри тавра пячек карда тытмашкын текме хатердере. Тухтара йылт аптраза юкнескере, юман юба ягатарчы. Она веретне шушинче ирне шилемлі басырда таржы. Тухтарын куше херелнече, шишса тұрданнычы. Тубыкне хубасу мен был, пір остырка ништалла хускалмасыр, күчне мышлаттармазыр селимене пықсадычы, жемере, тумлам күш мәрі. Элле ун дерес хывачы юлманчыжи. Селиме виллине мишаш ивранкаларзан, тухтар кампутнине палласа илчеде, ывынса житне халпала сыбык-сыбыкын хыттын кышкырзаячы. Ундан немен таба білмезір Куже ыçталла пăхнă басқа васка авлан удавышларе. Тен чупсах кайры пуль, каярах паше вада тимерже çне ыр йăлăменче тупреде вайпа тенепек çавăтса хăйсем патне йерце таврынче. Селимене пытарсан халық салхуллын саланчы. Херарымсемпе херзем таврари хире янырасса хурлықлын мағырчыш. Селиме ашы шеркейде күш үлсір күшне шыла-шыла әнірдері. Тухтар шин өмінче емері. Каплана-каплана келен үліне аран шытса әлгірші. Хала қайса шеш бұл, нүрлі тұпра бүшінші құра юба херрине тәшірілсе үпне вұртыры, пәдім табалса шетіне ұшне кандарса мағырчы. Пайдах вахадырсен унбатне миша Тухтар çаплах чарна білмесір әзікле чыға. Шамрық теміржі ұна уражіне азап Айда тухтар, айда, юрамас күнбек, тесе ебатры вăл. Миша она хулинчен тытрре. Тухтар хирішлемері. Хой кайнине чухлаймазыр, пәрр сыма хушмазыр, Миша бабірле. Танкылдатса утрре. Теміржізен патенче тухтара да седел хушинялар тиш пулмалла. Ширежі был, шамна шавна аставаймас хал. Ундан сен батне элендей бірса кечі. Бұл тұқтара жыраны иккен, абатланма бұма баскатыры. Тада кама күрчіға тұқтар жавгун хине. Темір шехерде жавындақчы булас, качы ұның дәдіне де білетчіға, анча шавба хатыра она азайлешін бұлмары. Палюк пурчыда да, Вăл алы барса тухса кайнине тухтар лайық астывать. Сымахисем хале қалғынче халхинче янырашы бек. Пышна анус егет тере палюк. Эмірсаки сарлака теше пиріннесем. Илдетне хавна индек пусны чух. бек паттыр бул. Тере бұл тухтара ик алинчен юлдашла хыттын чымырдаса. Тухтарба элендей жізем батинчен шыр барринче кына тухса Эрне иртрі. Тухтарба миша селемен білдіпри тавра текметіца шаврынчыш, шыдықсем чавса қадырлеріш. бір хіне элендей вармандан юман бахурын хуна веді езегілчі. Тұқтар Тухтар шамрык юман сене хыяллыбе Миша ба элендей күлі тавра хурындарса тұқреш. Эш пәдерзен тухтар, эбі шағында канса илемха, кыштақ тұрзан тавырынып тере элендей лешсем мишава бірле кайрыш. Тухтар күлі херринче пәччене хларса юлче. Тегірбе курынат шуды бәді Бәде-бәде хумсем унжиен ситрелзе бірле худшына шеде, бара анышке веле күліре жүгенмеді дынат. Хужран вал шывра ылдын бек, шул хывза ташта керзе быданать, ундан каллех жаған булать. Кывак еп Сара күгерчене сәрденеспек веже-веже ирдеше. Канышлы шаплыға немінде хускатмаст. Тухтар хура юбана бұқсады бұқсадыжы. Шыбақ шав самантра бұл хойне ятран чынне бекілдірі. Кузазы селемен бұлмары жи. шуғышлары де, унбек бұлма бұлдараймаса, тав жырза ларны жерден шықленжі. Шук шау, она илдіне бек кына Селимене урых хыжан да булин, кам да булин курас бури. Шурым бұш келет шуралза, селиме урых келет шук. Вешен кайык, кәрхи күнда бешсе қайза шурхи күнба бешсе келе. Селиме урых келет шук. Чабаргу кук чатлықра аватса савыне, селиме урых савынас шук. Сары шыпчык, сасыне шыратса юрлі. Селиме урых юрлас шук. Щурхи шывсем шавлеш ташлаза, селеме урых шавлас шук. Щук урых унца сиде, де. Чан дюбери шут шылдырбек шишсе илчі де был пырдапхыр, әмірліге сүнзе де Ачашын үгет, иртне күн шуды Мен бурри кушу шут шуттен чебек пызыкчы, Шавтенче самантра бек шыранза бетре тәттімленчі. Селиме кунгурны керек керекмінле болсан да тұқтар телейлі чыға. Ана булавыл пурныш илемне чухлама біренчі. Хой таврашынчи шут чандалыкын асамлы хава бе үсен тұрана де был, тавжырма хонахаган пәчіға чәбек хебірдеген Чун хавалепе шекленнечі, әнде уншын ярса пусас курыға да Варанна шыпчықларыған турада күшран жуғадас марчы денебек пығачывыл күшран хойын самныне. Энде тагам аллы ларца үстерне ачаш туна да пурныш илемне күреген чечегін күрінатшы. Унчен авона есніжі темледі құрца бідержі, Егі чыри унчух каламажу күрадатшы, халдесен, да елдах манмағадырчы. Селимен вăхăт сыртатлнă кунчулепешеш нимменнле те жасшын мар. Тухтар чытма çук пызы хуйха юкрре. Мӹн юльчăше ӹнде халь унжын, мӹн юльчче, пәррден бір ыстанри асану телейлі тілікре курынакан чун барлийен теттрелле сынаре, вăлда пулин курынас пулзанчеш ұрық немінде жүк, немінде жүк. Шак таза тыпра үлімрен ем ежіл жамры курықпа видене. Хіл варринче сиві юрба біргене. Тұқтар ирен кажын келе келе кайы. Шук, варада шук селемене әміргі ұйғыран. Мін жын тавырма шукши, вағы сырдадылны күн жула. Селиме чухлі селиме де бүлін она асне илмері жим. Евір шуғышсем тұқтара пардаклыға да қаныш памашы. Качы йылдах аптраза үкре. Ял жамрыге бұйыра замынат. Ага пір бұқыда херзен ұшыса сейілденет, ұдарма жүк шамрықсен бұйы. Унда херпе качы шума-жуман тана жух, пір-бірне хыяйман шуғыш сывва була чірге бішінчен ұшылат. Савзат ұнсықлану курны жу бұғыда бішме мандарат. Шуннатлы херечун хавалне ырыда келейлі пулма хедірдеші. Шақсен пурде, пурде саванышла байыра, вишінзе майлашынса шапах, қойсене керлі бұрынду башы. Күлленгі азаппа терде, шити-шитми пурнышта, сына васқатса улыштараган шуғышта, шагынбек чух маны жәд, чун евашланад, чыре шемшелет. Инжетрен илдене хирупрашсыбби лапланна чаваш урамесене вăл сыбайланда чиберрен янырадать. Херзе шекленне шеме майепен илленмеды тынать, çапăхытра сывы тава керсетенеекк сазардык тепр сазы яныраса каять. Аржин сасы. Кам юрлать куна? Тухтар ыйхыран вранныбек пулса итле вышлать, хăй ундала-кундала халать, сисмен хушырах сырдаллахы барать. Юрасымахесем ян гаяшы. Алран гайми аки сухи. Кам юрладыр ку юрра. Шин Выртма духны булинех, сасы хыдырах та хыдырах илдінненчен, балхай патнелле баскамасыр пыныне тухтар чашмырце илже, хойде она хире чутре. Пурныш пурбірех пырадиккен. Калашса ыш пусармашкан юлдаш пуррешен хебірден бекте пульчы тухтар. Чәрене қайырзағылар аспек хурлықландаса юрла чав шингел. Кәбвине де хойнемай оста ұлыштарма осшидерет, юн чүппине чарасын туйнать унан юрли. Ша пахатрах иншетре Сама кесені уйырза илме жук, игешеме пәрбәрімбе пит вырынна келішсе шихынны телейсір селемене азынса юрланы бекілденет. утны жерден чарынса ебенні күшне жылать, тебір шаврым итлет. Шинкел юрри лапланса бұрат. Ун вырынне каллех сывы каланы янырамадыдынат. Халхинче аксаба качча земде хутшнаше. Тухтар малалла удать. Лашасем шеремре курық суйлашы. Малда пір курынса кайры. Шлепке бебл, чаппан урцаяна алдинче тимір толачын кырдадат. Шибы хашицен, шингел хоех сама Хам кульчығаку тухтар шылым, езі тухтар пүшнешіклері. Епішке шингілдеде. Егіт пүжіба міндіза жүрен күндашар барынче, байыра бұлмалла қалсанын. Үтла кажа юлдым жібара. Шингіл кышта херенге, кымылі ұшы чухне чілгі япшар. Тухтар она бұртмара час чазақ құргала чыға. Шингіл кире хожанда пір-бір қалап ярад, ешін бұлнинех май юптарса калагала барать. Шингілде де, ескунда пэтченек де, лашусем пайдах бара, тере тухтар. Хаман десе ангалаха шаллам, курадыпшке хыван маррине, кандюк пабайсен буленде, сақ кіріжі дебесен, пах қаласа жүретет, урнашказыр, кых пултым кышал дед, ағальдумып дед, мана мен. Бір жүрес виргерби парзанда вышхырымра утнаққын шывет шаплайы, Лар арха шакында пӹчен тем бек сымахласа кэдэйд. Тухтар жылдым. Эсте бұлін мана юлдаша тухми болдыншке, бірде жүхне пирен керек хышан да сымақ юмақ тубыначы шаплайы Эсте кедюшре жүренскер, епте санган ыплимар. Эх, бұрнаш! Терес, шинкілдеде тэрэс. Шинкіл чаппанне курык шине сарса бірахре. Кухлен чух, Чергушейсем шыт-шат шадырда Лар есте шагында, ларзаган хапырдак, хистері шингіл тухтара. Паян хамда гунда вырсады мастыпха. Шыртме сухине кайма лашасыне ирдерек илсе бұма хужреш. Ағы ман күнда ұша кандармалы бұр куратна, бұл шабындақ кесенчен пір кіленче тұрцағыларжы, хойдада хутланарақларжы. Ай, уразурачке тупада, мазыр сывлышта тухмас шав. Мәне сере тухтар, хуба пірде шив жіксе жүреген марчышке, эй, каларын, шингел не хой улдаласа жүреме ухмақтетнем, кубал табаным, тылық каш павара бұлдымыр, нямаш пабірле. Хой бал ташта херзенбе ерсе гайры, мана сымақ ан жүреттерде земари, шакнадыттар зақы барчы шин келемен. Бұл хойне күра, ергіне чухлать, ахал шыбақ сыбас бағадамда жетре. Нямаш ятне туқтарын тухтарын кымылы патрана бұшлары, вал хой шулебе килнелле удашын турданже. Чимха туқтар жылым, лар юлтажа. Шугаше ыдарма жүклайық, савынарха иксәмір, пирінжін урық жук, Шалдарзем кешер иртне кашрин аяларах анны булмалла. мәтлесі йылгышне курадында чун хебірдет, бұрын ниде ахальмарбек. Сыбас тамари тумламжарын. Эп сыпмастып шинкелдеде, хусып, усса бұдыр. Тухтар бек, чаппан хергіне көкленселаржы. Каше чынақта лайық, пачымар, сывлыш уйжы, нүрлерехте, хомышлықран пәтчен гарыш абыт Шингел аллинчи кіленчі шеклере де, тура шілбек шәвір сухаллы пышне кашырца эрех сыпре. Пышинчи шелепки хышалалла хывынса юкре. Сарлага кукша бүші шу яны бек шудальчы. Шапла каш сыпны хышын тудыне за сывлы шәвірчі сайра мыйықне шылкаласа илчче, Хыватлы да мүрелесші, дәрі бұл. Пыра шундарза ханса гайры. Чимға кунта шырт каламалды де бұрчы булас. Бұл енчен лапшын каласа пәтне шығырзым зигіларчы шуратмазыр пішерні улмаба ежіл сухан дупре. Ланчашка тадыгебе шергене таварне шаре сарса хучы. Шаксыне курсан тухтарын хойенде шиесі келсе кайры. Ошым лыштақ бұзырэнчы, тере шингіл малалла. Эрех калама кирлі сана, чыре име бұл мыр вретме брендне она білдір, а түлкіш усы бара, эй, таваным, ебір шухыш пузади, нужа ердеди, шак таза тұмлама сыпсан, вахатлыха пәдім ингек-сингек манажать, тубада, шырене ұшсақ ярать, шавы шав. Пурынат бірдет бір бұрныжа, кулыш. Алаба велюші галад, маншында хевел бұхат дед хевелі вăл сана калам пыриншн те пăхатте пурне те пірбек ұшытмас çав. Чун тарăхать, чĕрем чунать, аптыраны енне кирлле-кирлле марпах ăшна бұсарадын. Ағы сана эпĕ бір шаврым юрласа барам. Эс тăнласа итте, чăвашын юрри те хăйпек, тавщырулла ыспа хывăнна. Шингел çамкине аллипе сатырса илчĕ, майпенчеш юрласа ячĕ. Пылла яхта пылла саризем бур. Уль, туль туль туль. Пылла яхта пылла сарисене. Уль, туль туль туль. Чиберех эше пельмень айшынзем бур. Уль, тюль, тюль, тюль. Чибереше пельмень сене. Уль, тюль, туль тюль. Килесене кайма айшулзем бур. Уль, тюль, тюль, тюль юрласа пітерсен бұл тұқтара бұқса үлжі. Ә, э, мін лебек, ұслымари чаваш юрри? Керекене кетмен шын пырса кірсен күркіпе хынату да, аврипе терттені булат бұл шыллым. Шавы шавы, юрласа калам сана, адыл ешенчи сіктірме чавашы тилли старик юрланы дедіна. Хам курман илтмен де она, ослышын земілтне, шавзем мана вірентреш. Эх, тухтар шаллам, шин келдедю шит шыр житмел юры білет бүлде, юрласа бісене хирде кына юрлать. Ышта юрладыр дада, ме тухтар шаллым, ырызунса хыналаны чух, аври бетіртмеші, ак шырт каламал де кундах бұр, үрі гур. Качы халхинче дезі башын марчы, анчақ шингіл шапла үгітлесе каланы она чында түрре келесін дуенче. Тень ышвыргасы пузырене, хуй хабырдак чаге йывыр шухышсем сирелеш. кюрха хаеппин, теле варабыл, аллине шинкелгенне тұса. Ме, ыргур, мана юраны сана да юрама кирлі. Тухтар ик виші сыпкым тусах андықса кайры, каялла каялладысры. Хыватлы ерех ун ышне шабындах вуд хыптарны бек Эх, эсте жав, ме, чыре суриту, Тухтар шығырдадыге құшсайлчы ұлыма жұратры, она таварба бұсса шимеді дінчі. Шин келі шавғышыра шадырка бұштарза келчі, бұд чырцеячы. Тавралық сазардық тәттімленнебек Вот капла лайықта, шавы-шавы. Эре кебіргі шақна қалам, тері тада қыштақ сыпса. Чыре имшаме тереми, амміншін. Қалам сана, Абат бидерме пулышать, чир-чирден ышатасатать, пущинчин ушана мандарать, а она еще әже зембур. бұр. Ав хайхи юрызымахи камсене диветь, үлтрене ес шамбырқа. Манюр пабай жінчен немінде үлтмен бұл. Кандюк пабай ашы бұлны хабыл, тухтар. тұқтар. Хальхисен тепчік кетеніне үлтнебек. Шабақ Туда гайскерчче, керешпе хулын Ну етле Пуянда Пуян да пуян детпер, епле пуйнине де пілмеспіршке. Элегех пулны хабыл. Манюр папай лаша вырласа таврибе чападухны. Ют видерен тор кондыр варринчех чи лайық ойыра шаватса духма булдарны деші. Бұры бұрахынде телейде хойбе бірлек күрінат. А түлкіш телейен хойынде Бір тандышы бұр. Пәліне бұл жақна телейрен ингекте ұйрылмаст. Пірре шақ манюр бабай хура палляба, кештенюк ашы хабыл. Тем біргі тава кірсе кайна. Хура она халы өменше хортса бідерне, шынны бұл калам сана шыртан имечебек байлада паттыр бұлны. Манюр бабай она тавар махерін нейкен. бұл пір піркашкіне хура палля лашыне вұрлама керет хужи сисне Хай Хайхискер тухатте энзерен ярса тытать. Варра пидерен пюртесе тірсе керет. Ну, кала ексек. кун кытардами сана, каш кытардами, тесе те чакынтан хура палля. Хенесе хенеде палляшыллым тархашын ан білер, тесе йылынматы тенчидетку. Палля она хене мереде, дедет, ерцегай хамын лавкуна, тесе шеш Шуғышаға папай, бабай, құйлап қойлап кене шаратарасы кеға. А түлкіш байман, ире ирехиріш пүшне чіксе, ереспе кулянса қаят каят хайхискер лапкине. Алыкне ушредет, иккіше бірде кірсе кайрештет. Ил палляшыллам кушнамын ачашлат, санын булать, кесе калары дет манюр бабай. Палля хушабек шала кірсе кайредет, Бұғат сүделде ешчік тұлды ұқша. Палля пүшне сулгалары дед, пір бұсне текін мезір калле хупса ғучы дед. Бұғат палля шүлік шине тұлды кіленчесіне речі-речі беларца тұхны. Уш хабірне тесе хұшырдет лавка хушине. Леш ерехне ұжат, күргіне тұлтарат. Палля кыш тудан забығат те хыватлы, шалт туш лавка хужи. Леші хабас курганат теппебек пушадать, ундан палля хой хонадума тума тыдынать. Пәлне бұл манюр деде эрне хуши кашни ир шак бағатралап куна ушны Ирсерен пірер пулуштух эштереп. Тетте курга шал тударса, манюр пабая шавандах ураран үгерет. Хой вара, лавкаран тухса алыкне илет, шыраши ушине кандюкне Эбе сан ашуна лаша вырлама вренде деп, тесе калары дед унывылне. Хура палля хойсымаки жіне түйредіні. Бұл кашны ир манюр папая бұратсалап кене ұштарны да эрех іштерсе қыварны. Шавындан бара манюр бабай лазах ішке ерсе айны. Хамда астывадыпха шыл хуш шине тепренчі хумасыр кунен жерене жетчі. Хайхискере Таван жеме шуртран хаваласа каларчы. Мәскін манюр шиінчі кіпіне хывса сутсаячы. Кахарла мишері Корбан алим прақсақварны шаны камзуладығын за жүретчі. Ну, бұл үтті-ғытті мұр халне қайдырға, а только шпалляна шілі тытна хиккен хой. Мана варра десе, пәдемял шинче сумранқылар жедесе, он шүртне бұттір Бұт не сүндересі сүндер чеште паллада шабын ғышын, манюр папая шилленмелебек шилен жав. Тавырма шеш әлгіреймен, манюр папайын әмірвішне туғас күне жидет. Мен шуртенше шүртенше мүлі пызықта, шуты күна она ұқша барса үлмеш үшке білзе кайры. Тубықне хой біличен шул малдан туза қадірлене бұлны. Шүреш, манюр папая тұғындар чешінде, лештенчере çул çреме шанчыклы пултыртесе шуры туя, хурсаячыш, енчикне пăхăр пучлă чĕлемне чикреш, хăй хайсып юратнăран эрехне те киленчипе хучеш. Шамкине кдерне майра патша кыларнă худ хут укшапа Мен Мӹн каласи пуренте, чыслы пытарчы çав, чын чывашла хамас Тебір күнне, хай, манюр бабайын білдіпрі батне онсырдан бір кәді жібірад. Бұғар хай хескер, манюр бабайын шыдыге ұжақ Хой дету бігін жатырсаларны, пүшне сынтне, мұхмырлы, пулинех, кедюші онақына хабарт ұйырса илетте, ури ширіп бұлдыр, ялалла таплаттарад. Шак сырхы бара, шавындақ кандюға қаласа барад. Лешсен бире білдерчіш, Эбір күршісене сердемір, бұғынса кайрымыр шамазар шине. Аслы әсірелін сехри хапсадыдыр, шитрімірде бұхат бар. Ах, ачам, ларат пирін манюр папай хойду пекінче, пүліхрен, келесші, шишпүш, ешілдатсағы барчы. Кандюк унчук шамыркраха, виле тұрсалар дине курсан масар давра биш худ чавтарса çаврренн амитке. Шәвін ғышын шуральчыде унын кытра зухалі. Манюр бабайын хырақ аллинче пушанны кіленчетчі, тепринче йывыш чаплашкатчы. Тубегенче пір бәчен ыргурсаларны екен. А лікіш, укши десен сана калам, шәрденгерен пір бұз юлін. Ышта кайдыр, бәдім бәйш яны дереш. Тамаша жау, мінде апла десе тіренет бір бұрсымырда. Вилесе терезек манюр бабай, ун бирге сымақ та хурлаза калайман. Хай хискерінне, кіленчіне анса урых ан эштердесе чаплашкине де хвармарымыр, тек апла ан хатлан десе ырысымақпа үгітлені бүлченде. Итлемесен шиллені бірдерімір. Итленбек турі манюр бабай, ывылі лех уншамгене укшаба битре тулікіш халкинче аллы тенге кына хуче. Эрехне тумбламда хумары, пурберех ішсе ярать. Пыдардымыр, манюр бабая тебір худ. Мен дейінес шылым, тебір күн манюр бабай татақ тұрсаларны. Ак тамаша, шақна курма мазар жіне пәдем ялқып садуқре. Манюр бабай алдынче, халхинче, кіленче тавраш жүкче. Бұл карт ярсадытныче. Укши мен галанунда, елп картла біля саяны. Кандюге калас бұлад, тешмішне тешмішха, шабақта унбек чухне ергене пейт аван чухлать. Э, тере был, ара тере, эсате аплай кенха тере, шадықран бадырсакларыр да салдандар ғауна тере. Пиремен, анда марда манюр бабая тубеке мене бекшеклезе қылардымыр. Кандюк бабай пір ывыш тупалха хул чілсе она пире балешсе Хай вара шырде бұрдаган виле ашы батне бүжеде. Бе сате лештін череде юл хавланадын икен, эш күнеде бірақмастын, картна вылямада брензе кайны, дері. Каллех бір бұз ұқша сырдырса юлдын, дері. Урықсана бір бұз табамастып, дезе она хулыба башлаттарма. Пиреде шавынбек тума үшірі. Аныш, картлаан выля, ирдексі ан бұрын, Тезе шапат пыржав амитке ыштан кына чатсадырат пирин манюр бабай. Шаптардымыр, шаптардымыр да, сыр укшазырақ каялла хупса худымыр, топришине виші лав мунча чулігу баларымыр. Кайран калатчыха кандюге, аттене шаптарны усабычы курынать, урық тұра мар ететші. Козық бұлса ертір жавду бата. А туликкыш қала каласавадым сана шағын шинчен. Эрехне ына пӹлсе эшмелле те манюр бабай бек хытланмалламар темін те темӹн курсады распур. Кукша шингіл йынышмасть калари тесе калын. Весен нямаши де манюр бабай хурымах касны лартны чава Эс çамрык, курын шамна. Ну, татакыш бар туликыш бишелле. Сымахне педерже шингіл. Епле хапла шинкілтеде шаплақ пулные вара, витре тұқтар. Эй, каларын, білнішін чәреледі, шавын чын чынбылма бұлдарады, шуқ шыллам, она хура палля шапладуны бұлмалла. Кайран, кандюк пабай хойде, шапла шуқышладшы. Кандюк пабайзем халдяв хура палля ывылне, кештенюга кураймасырдырашы. Кештенюга ялда кедю пардармарышке кандюк пабай, халбал кара кеді жүредет. Шыранза жүнат кавайд. Тинехінде тедем тұхны деп алырмаст. Самай херсе шитне шингел лажасем дытма гайры. Тухтар кунда кавар патраца юлчы. Халичен эрех курманскерін кыш бех чалхи шевары шихлана бұшлары. Шухышызем, йылт маны жас бірінне, шапла каланы шынгел, тебір хутта шинелзе бай илчеш. Темле тада видімлерек палырнан дуенчеш. Селимеде, ашыде унын күші уменче ергезір тетреленчеш. Кандюк пане машыде, тахшан вилні манюрда, шингел каланыне була тебір құт, чырылзе, аза килнескер, пірле хутшын патранчеш. Тухтарын пүш шабырнат, хорақ шавзи бешшен таяннымай, кушне аран ұша-ұша құпад. Тәттемре лажат улғарни илденет, ұндан ұразасы, сымақсем. Әсмен халде келе табырнмастын, камгу шуғышлайт тухтар. Чазақ адып, ирдерек бүлгерім ха, көйінде шин кілсасы. Лажасем шырткалары жи, аванақ жиреш. Э, нямаш икен, нямаш, кандюк, Манюр, кандюк, княмаш, шуйтан пальзе пәдердері бәсене. Нямаш бұдумне житсе чарынчы. Камгу, туймет ажи мари варагунда? Тухтар ун еннелле шаврынса бұхры. Шавы, ес кедюже шырдеменді вадын гунда, ут шидерме дұхрына, шин келтедебе калашыларма келдім. Келмеш пешин келен мен калашмалы бұр, сыпны да асқа гунда езір мілкі мари паянты асын атпыр. Ақтада. Чілхи тінек біліншіне машын. Сымақ камбергі пымине бұл аса үлчі де тудыне хессет үтірі. лаша зем шабытса келчі. Асын тымыр шавха селимене, тере тухтар тата де бір худ. Шақ сымақсем шингеле хойнеде түрре тухма вырынны бүлжеш. Эй, калас бұл тере бұл, Тухтарзем кунда кышт илзегилнече де, ак кіленче депінче немаш санвалиде юлны иккенха. Тюпе марбуль, пулин, шүтлес әметпе шымбылын кулгаласа илчі шингіл. пәчі күргазыр пызык кереге батне шитме шук, демені, шапла бүлде, Эпекке дүш ачибе пірле ларза эшместеп, десе ғужы немаш, кайгундан жергесір ұншырт. Тухтар ларна сиксе сиксетача, сүнес спатне щитне кавар, щуты ун кучинче бут кемен ялгышса илче. Шалламсем, эсір чабыш шилленне сасыба үйтре шингіл, Унсымахе пуринчен ытла нямажа дивре. Эш кудынла шаврынса тухма бұлдараса сисін нямаш, сасабах кулсаячы. Ахальганаев, шүтлес малба, ларарха, ларар пірле тері бара нямаш ебылдатса анчах тухтар урыхран ұрыда та хаяр та мере. И каллине çиллесен чымбыртаса ял еннелле хывырт утавышлары. Хырарым, иксер сэх каядар пультенне чэде, илденчі она шинкел саси. Кадардып хатырре бірек кадардып, мақырдатса юлчыне немаш. Чимха, хавна да черет шиде, шиде, илтенче курынми пулна тухтарын сасы. Тапранми ер. Шеркейін пичі күші мен жерден піргелене бұшлары. Юре әнде, мен еден, шыла шырца да бұлін чытмалла, шүрчі унын елдақ бұшанса юлчі. Элек күршешінні земде бұлін келгелізе каячыш, Халі біземде жүремі бұлчыш. Эх, пүртре арым жүк кепедем ал урана шығындаратте, немен тума жүк пысык эш хускатмаллаш унын, пүрт хабартмалла. Энде ураймачахы мине де саваласа хадырлене, мықтағыларса келіне, күрші аржы вактебек әшрен пұшанаса гына кедет шеркей, вара пүрт хабартмады дынать. Пүртне хытлама десе был пикмырза арымне бунса битре сыра дударчы. Сыри питенса забылчы, көбеге хаймаланса гына Шеркей она кыш тудан пықреде, урахран сәбірлдері дезе пичкіне пахмада ғырад. Келге яшқа пішереген шушке шавада бұлін патырмақлы шикен. Улма да улма, ялықтарсақ шидерчі. Тимруге халичен яшқа пішерменскер Құран патнеде Паяныр Паянир шеркей хыйех шүрпе пішерсе Ильяс бай икі жывісім улма жүгатреш, тимру құран жұсада сәтірі шивыса кече, қағайзір жүлбе часақ пішірі, сәче бит сахалчы. Әніне бұғытра суманны бе бұлда бұлін сәтіне антармі бүлчі. Дебір әні қандюк бабай баны ништа да дұбын мәрі. Шеркей она ялда ик бежі жираттарчы. Ют ялсы не де бір мана да жетсе бұқырыш. Тарын барда пергун темле мишерцем иккен пір әніне хаваласа Çавсеме хилсе кайны пулеши, шыра унда, халичен шымми гынадыр сайюльче бұл. Шеркей аптраза хюкрен. Энде мінле гына каплан мәрі она, шабах чытатха. Тепір десен, әнешіне хуйғырса білес марха десе алы сүлчеде, әшеде пәтірі. Седел хүшіне шимелар жеш. Ильяс пір жаварсы приде Тимруға бұқре, қажықне седел жіне хаю рукта пәркашык яшкалса илчче, васкавлын сыпсаячы де күшне-пүшне чалыртре қашықне хучы. Мен да есі, әсір шиме, шимеларны болсан, шимеллен де шимелле тереяшы. ашы. Тавар яшки пәжірзе бадын эспире атте, епляпла. Шеркей хойде яшкине тудан сабыхре, ай тупада, иге худ, иге худ тавар янышке гунда кам аплахотланчы, темрук та ильяс та товар яман кен, шерке хоех манышны да товарне иге хут яны яшки шавара хабаласа илеспек товарлы болны хал яшкари улминеди булинчи ешинче пәри деші еймәрі. Седел хушинче пәр калаш масырларза тибе шығырчымламады дінчеш. Чазах Ильяс тұқса гайры. Унғышын Тимрук тухре, Седел хушинче Бірден бір шеркей тұрсай үлчі, мін думалла. Шеркей седел жіне чавсаланчы, аллы бе, сайра янақ не түтірі, седелі де дегісларман, бек тайгалансадырат, шүртра алла бұрды тытма білмен аржын шүк дейінех. Тем мархата табыл, пір-піргун. Шабақта камада бүлін яшқа пешерегеніне тұпмалла. Пәр сенче үттә келгелесе каятшы. Чынме пырақныранба, балда келсе көрме бүлчі, әнер шеркей ун амышыпе, үттә пірін пада яшка пішергелеме пыраймежи тесе қалашса бұқры. Үтті пымасты бақ тесе калары дед. Келмесен ангелдер пәрехуд ұрыхине тупып тезе шеркей ларна шерден точы уткаласа жүрелі. чын ченсен келетеға, анжақ бұл пірре пішерсе бары, Ике пішерсе бары, вишіміш худенче чынме де лайықмар, чынме детха. Шанбек эшсем болсаданы ғышын, мменнь калашмалли бұр. Шеллле қал, ялти чихы рушы тышмане болсадычы. Шаплах каларе ура ярза бұза сымжук, деде, дере элендей. Бұрда калаш, таван деседір шавын ғышын. Чимха, шеркей сана калаштар едеха Ун он батне урада ярса пусынн. Анчах бұл үлімрен пуле, үлімрен жавы. Кондырла шедечен шеркей кушин казем патне кайса келчі, киленче келінче ыт калама кайнымен, печен жінзем патне шитсе Анат анаткасра белла емаке печен бұрынадь, шеркей унда да шитсе бұқры, леже хамын әшім нумай дед, керешсе терде дед, ши барладып дед, міндівін шынна, мінді ішпе шидерет шаванба таранса бұрына денде. Комыл сыр таврыншы бұл кіліне, Кірсе дұғас тезен, тебіршін да бұрчыға ұн әмеденше. Анчақ шеркей тұрда бізен патне, чарынзан шын темкалі дезе жұғышлары. Арымы бәхірне шіречікні иге ұйықта ертмен, бұл бұр, пәтчен арым патне жүреде бұшлары дейіш. Шын жын ұтла шеркей, Ялда ына халичен кире камда лапка де чыға. Бір усал ятта духманчы. Иртні уйықра шеш был хойшинчен бір лын ланкы сама хилтірі. Она лаша шеркее теме тытынны икен. Илдесі шавсымаға шинранғына илтірі хавыл. аплах аплақ мышқыланыне пульчеде. бүлжеде. Пықмажық бұданчы. минне анзага яса житрі. Юмыш патне лаша утланса кайны пулатте, лашине хапхаран мар, царан утланса дохны теше. Шинзыма хешке, унбекки пулман, теме шеркей. Анчах бұл халиче никамада улдала курман, халхинче, хой херелзе, намыслан нинченех, шеркей бире улдалашын дереш. Шавын вара она шәния туяндарчыш. Лаша шеркейі. Ши быштарса ярашке шапла пір кармашы бар, ай тупада. Шеркейін хой әмірне кынамар, ачин ачи әмірне де жиде. Мен вал лажа дені, шын дені болсан, тепретчі хуть, капла шук. Шеркей хойне шапла тарықлаза чыннине туяса лайық туятха, анжақ немде табаймаст. Ют шында шук чебекшке унчух, киренче камкам кам болмине, Урамра камателі бұлдыне азайлешін бүлчі бұл, тухтар бұрчы, тухтар унбек күнбек калажаган жынмар, шеркей ына хумары, хумаре, урамра кама курнине азай илеймере. Юре, переход, лажа те чырға, ют шывара, яблок турца караймын. Баданныне була шеркей, тебір жын батне кондыр бемар, каш тәттімебе шитсе Каласан леже яшка пішерме келгелесе кайы, десе шутты Кетне вахыт час шитмес шав. Шеркее паян кунтыршы, нихшан хинчен де варынбек туенче. Куне хавыртрах бұл был видери тислеге дасатры, Тимруге бебірле, вуды татры, она шурза кубаласа Ильяс кубалары, ажазым урама тухса кайреш. Ағы тіне хевелянчы, Кыштақтырсан, шандалық тітімленчі. Херзем сывы каласа иртіреш, шеркей хой шитсе бұхастене шурдалла шултытре. Шин курасыран халеде буринчіне шукчы хауынан, шавын бабыл тавра жулба кайма малдан пахчине тухре, унда бірлі кардине пахамбекки дуза жүрері ангарди урлы кашса, тагырлы шени шені таптарчы. Урамра унда-гунда шин жүрет, пәрі анадалла, тепри турига синнелле жылдыдать. Шеркей пақчағыш не хайулын дұхры, кунда негамда жүк. Сетриван башүгін пақшине шурса кереген баранғы, кунда пәчік канавбек кына, шеркей астыватха, хай шамрык чух, шагындан келде лавебе ирце бұратчыде, кашрым-кашрым дене шырдех, лаве түнжі гайры, хай аран сікселгіржі тахшан болны шав шабахта асынчен каймаст. Кашхи шил лапкан берет. Шеркей мыгажи келечі шумепе иртре, ундан леререх сыртра илдиер армани курынать, Унан сардагаш баска мазыр абыса, халі-халі бәшсе шекленеспек шадырдаса жабырнашы. Шеркей пір-пір эше тейін хыдыра худабышлары ағы анаткас веше кунтайын хир енчен, ташта вазан ялінчен таврынбек бұлдыр десе, урама кече. Шабақта темінсізсе, унын ұшы варгамады дінче. Шинцем пақсаты машы жи, енчен енне тәплін сынаса шаврынче, шин мар ет качкада көрінмаст. Шавыл айықта, шавыл айықта, тері шеркей ұшынче. Бара, тюрех пәчек бүрт патнелле Балдар хютлехне шитсе пюрнебе майы бенчеш, кытыр-кытыр шаккаре. Хириш сазы илден мере, шеркей тепер худ, халхинче, пашырхинчен хыдырах, тагырдаттаржы. Кам онда, херарым сазы шалдан. Эпеха шербиге ушха, уш алықна. Тадах енченгенне пахкаласа илчі шеркей, нигамда жүккіне шанса, алык паден Сасарты кына шак самантра тепір майлы шуғыш келсе кечі. Ахале хилчі пульха валгунда, міне кирле тепірдесен шак сыр, хирарыма яшка жығыр пішірбе шанны. Ачи зембеде бүлін калаш сапық малачы, калахах візембе келішсе тадылмари екен. Тем күрасы бұлі дада шербеге яшка пішірзе бар еде, шиеген переде бүлме, тимру мар, Шеркей хойде онағына ытла тиргешсе чиет. Сайде шавтелешрен пит тирпейлешінче. Яшкаларда сумен вал тазасы деледе, таза кашык шабалана да тебір худшу заилетче. Вал юрыха энде чим, ага пюртре васкамазар мажылдатны илденет. Шеркей кересши, керес маржи, тенебек аптырасадычы. Энде кунда керсенде ебанзалар меха, ебірт тұқса Алық хыда чариклетсе ужылчы. Шеркей, эс болдын нишак? Эпе эпеха атя кер, пюртре улақшке негамда жүк, шеркей тегіс мар урайтырық таңғылдатса шербеге өмін ирцегече, шербеге алыға пидерчі.